Kitabu jina lake yenyewe ni Manhaju Salikin, kitabu ya Manhaju Salikin ambaye ameandika mwanazoni uh, Abdurrahman bin Nasr as sadi mwanachoni mkubwa uh, kabla tujaingia kwenye kitabu yenyewe kabisa tukisema somo la fiqh fiqh maana yake maana yake kabisa fiqh maana maanahu alfahm fiqh maana yake ni fahamu kufahamu kitu ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul hud sema akiongelea qaumu eh, qaumu shuaib walikuwa wanamwambia akiwapatia da'wa walikuwa wanamwambia qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul ay ma nafham yani ewe shuaib hatufahamu mengi ya vile vitu ambazo unazisema wanamwambia hatufahamu kwa hivyo fiqh maana yake asili yake ni fahamu. Katika hadithi pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Yule mtu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtakia khairi basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atampatia ufahamu wa dini. Kwa hivyo fiqh maana yake ni fahamu. Na kitu ambaye tunafaa tujue tukisema madhhab fulani ama kauli ya alim fulani hatumaanishi ya kwamba tukisema mfano madhhab Shafi'i au Hanbali amesema katika hii masala anaona hivyo alafu tukaleta kauli yake haimaanishi ya kwamba huyu mwanachoni analeta rai yake ama kitu ambaye haina asli katika dini hapana fiqhi maana yake ni as, asli yake tumesema ni fahamu kwa hivyo wanachoni mara mingi katika hizi vitabu za fiqhi wanataja vile vitu ambazo wamefahamu katika kutokamana na hadith ama kutokamana na aya mfano tukichukua tu mfano katika babu atahara ambaye ni fi babil miyah wanachoona mara nyingi wanasema aslul ma tahur yani maji asili yake wanasema ni tahir mfano ama wanasema ma usama tahir maji ya mvua ni tahir yenye ni safi unaweza jisafisha nayo yani anaweka hivyo katika kitabu yake hii asili yake ni nini sio kauli ya huyu muallif bali ni kitu ambaye amefahamu katika aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waanzalna minas samai ma'an tahura Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumeteremsha kutoka mbinguni maji ambaye ni tahur ni safi unaweza jisafisha nayo kwa hivyo tukisema mambo tukisoma mambo ya fiqh ama tukitaja mambo ya fiqh haimaanishi ya kwamba hiyo mambo hii kitabu cha fiqh ama hii kauli ya alim haina asli bali ni ufahamu wa aya ama ni hadith hata kama ni rai pia mwanachoni mara mingi kama ni jitihadi yake anabainisha ndio maana utaona katika vitabu za hawa maaima wanne Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad wote walikuwa wakitanguliza katika vitabu vyao wakitanguliza maneno yao wakisema idha saha alhadithu fahuwa madhhabi yani hadithi kisihi hiyo ndo madhhabi yangu haimaanishi lazima ushike madhhabu fulani ufate hapana sisi haki yani dalatuna alhaq yani sisi chenye tunatafuta na chenye tunataka ni haki kufata tu haki ile dalili ambayo kuna nguvu ni raji ndio tunafata hatufati madhhab fulani yani wala hatusemi lazima tufate madhhab fulani uh, insha Allah katika hii kitabu uh, almuallif ametaja masala pamoja na dalili yake vile imekuwa rajih kutoka kwake insha Allah tutakuwa tunataja masala pamoja na hadithi yake kama vile Imam rahimahullah ametuwekea babu ya kwanza kabisa faslu al-awwal ambayo tunaanza nayo fi fasli al katika tahara lakini chini ya tahara faslu al-miya maji kwa sababu gani inaanza na vitabu mingi za tahara kwa sababu mtu kabla hajaingia katika ibada anafaa ajitahirishe mfano unataka kusali lazima kuna vitu vinatangulia hii sala mpaka ufikie katika sala ndio maana kitabu cha tahara inatangulizwa na katika kitabu tahara amesema faslun filmia ilipokuwa maji ndio yenye watu ambayo wanajisafisha nayo almuallif rahimahullah akaeka maji kwanza hapa katika hii fasl katika hii mlango ataongelea maji na ameleta kwa sigha ya mia kwa sigha ya wingi ama jam mia ma ni moja lakini mia ndio jam kwa sababu gani kwa sababu ya utofauti wake kuna maji ya mvua maji ya mito maji ya kisima kwa vile maji asili, lakini maji ni moja lakini vile vitu vile vigawanyiko vyake venye vinapatikana ndio kaleta kwa jamu wa amma filmi, faslun filmia wa amma salatu falaha shurutun tataqaddamuha almuallif rahimahullah anasema sala iko na shurut ambayo inatangulia kwanza kabla hujaingia katika sala lazima ulete hizo shurut miongoni mwa hizo shurut ni at-tahara mtu kujitahirisha kabla hajaingia katika sala dalili ni nini kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema Allah mtume sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala bila tahara muttafaqun alayh hii hadith imepokelea sahih muslim na bukhari rahimahumullah faman lam yatatahhar min al-hadath al-akbar au al-asghar najasa fala salata lahu kwa hivyo tunafahamu kwa hii hadithi ya kwamba mtu ambaye hajajitahirisha na hadath akbar ambaye ni pengine kuna janaba anafaa kuoga lakini hajajitahirisha hajaoga wal asghar ama ameenda choni lakini hajajisafisha hajachukua wudu ama kuna najasa katika mwili yake ama kwa nguo yake fala salata lahu mtu kama huyu sala yake hakuna kwa hivyo sharti ya sala kama hadithi imetumbainishia atahara mtu mtu kujitahirisha wa tahara tunawaan nasema tahara ziko sampuli mbili ahaduhuma at bilma ya kwanza ni mtu kujisafisha na maji wa huwa al-asl na hiyo ndo asli wa hiya al-aslu na hiyo ndo asli kujitahirisha kujisafisha mara nyingi watu wanatumia maji na hiyo ndo asli na kuna badali yake ambaye ni tayamum ni mchanga fakullu ma in nazala minas sama kila maji ambayo imeteramushwa kutoka mbinguni au nabaa min al ama imechimbuka kwa ardhi fahuwa tuhurun basi hiyo maji kama hii ni tahir unaweza jisafisha nao yutahiru min al ahdath wal akhbath inasafisha mtu kutokamana na ahdath ahdath tumesema ni haja ndogo makubwa mtu akienda hiyo ndo ahdath wal akhbath na kutokamana na chafu pia maji ndo yenye watu wanatumia kujisafisha nalo kujisafisha nayo walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu bi shay'in tahir maji inabaki ya kwamba ni safi unaweza jitahirisha nayo hata ikibadilika kwa hii hii kwa rai ya al-muallif rahimahullah hata ikibadilisha ta'muhu ladha yake au rihuhu ama harufu yake bishai'in tahir au launuhu ama rangi yake ikibadilika pia bado inabaki tahir basi ikibadilika na vile vitu ambazo ni tahir mfano maji ikamagikiwa na soda ama chai anasema almuallif maji bado inabaki tahir kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema Allah mtume sallallahu alayhi wasallam innal ma'a tahurun maji ni safi la yunajisu shay kitu, hakuna kitu chochote ambayo inafanya najis hii ni kama maji haijangukiwa na kitu ambaye ni najis mfano kama ikiingiwa na maji mfano mkojo na ikazidi ikawa mingi lazima hii maji inakuwa najis fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin fa huwa najis anasema maji ikibadilika moja katika sifa zake ambaye ima imebadilika rangi yake ama ladha yake ama uh, uh, rihu rihu ama harufu yake ikibadilika fahuwa najis inakuwa najis yajibu ijtinabuhu ni wajib juu ya mtu kujiepusha nayo wal aslu fil ashai at-taharatu wal ibah asli ya vitu ni tahara na ni mubah unaweza tumia maji asli yake ni tahir unaweza tumia fa in shakka al-muslimu fi najasati ma'in au thawbin au buq'atin au ghayriha huwa tahir mtu ama muislamu akiwa na shaka juu ya maji amekuja akaona maji je hii maji ni najis ama ni tahir amekuwa na shaka katika moyo wake tu kama huyu anafaa achukue ile asli asli ya maji ni nini tahir kwa hivyo anachukua tahir ya kwamba hii maji madama hajaona imeangukiwa na najis anatumia anachukua kwa, kwa asli yake au tayakana taharata wa shakka fi alhadath fahuwa tahir ama mtu anajua ametawadha akaona tahara anaweza swali alafu baadaye akawa na shaka je mimi udhu yangu imevunjika ama bado iko amekuwa na shaka kwa hivyo aliyakinu la yazulu bishak yakin haiondoshwi haiondoshwi na shaka kwa hivyo hii shaka yake haiwezi ondosha ile yakini yake ambayo anajua ashatawada akona udhu lakini kama ameenda chua majaenda ba akuna shaka katika hii hiyo kitu Kwa hivyo anabaki katika asili yake ya kwamba ashatawadha akona udhu yake. Fahuwa tahir, atakuwa ni tahir. Dalili yake ni nini? Kaulu nabi sallallahu alayhi wasallam fi ar-rajul yukhayyalu annahu yajidu ash-shay'a fi as-salah la yansarifu hatta yasma'a sawtan au yajida rihan. tume sallallahu alayhi wasallam mtu amemkujia amemwambia huyu sahaba alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam anakuwa na shaka anakuwa na wasiwasi mingi katika sala Shaitani inamfanyia waswasi. Anasema wewe wudu yako imevunjika. Mara mingi watu wengi wako nayo hizo waswasi. Mtu kama huyu alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la yansarif usiondoke katika sala yako hata yasma sautan paka asikie sauti.